Vardım hakkın kapısına, yüzüm sürdüm yapısına Tapmışım hak tapusuna, tapmışım hak tapusuna Evvel Allah, ahir Allah, imanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmez zikrullahu Kademi şerif tozunay Kurbanlar olam izine Muhammed'in pak yüzüne Muhammed'in nur yüzüne Evvel Allah ahir Allah imanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmez men zikrullahu Aklın yüzünden yaşı Eridir dağları daşı Ebu Bekir arkadaşı Efendimizin yoldaşı Evvel Allah ahir Allah İmanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmez zikrullahu Adil Ömer canlar canı kuvvetlendirdi İslam'ı Resulullah'ın hayranı Resulullah'ın ayrılan Evvel Allah, ahir Allah İmanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmez zikrullahu Şehit ettiler sultanı Evde okurken Kur'an'ı Edepli masum Osman'ı Günahsız canım Osman'ı Evvel Allah, ahir Allah Dönem estağfirullah imanım amentü billah Dilimden düşmez zikrullahu Bedir Uhud Hendek kayber Zülfikar ile cenk eder Ali'dir cümleye rehber Ali'dir cümleye rehber Evvel Allah ahir Allah İmanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmez zikrullahu Efendimin torunları Hem torun hem göz nurları Atmanın kuzuları Hasan Hüseyin canları Evvel Allah ahir Allah İmanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmez zikrullahu